แนะนำบทอันนะลีบทอันนะลีเป็นบทมักกิยามี 128องค์การ ที่กล่าวถึงเรื่องหลักต่างๆ เกี่ยวกับการศรัทธา เช่นเกี่ยวกับเรื่องพระผู้เป็นเจ้า การประทานองค์การ การฟื้นคืนชีพ และการตอบแทน และความเป็นเอกะของพระองค์ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล คือชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ท้องทะเลภูเขาห้วยเหวหุบเขา น้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้า พืชที่งอกเงย เรือที่แล่นในมหาสมุทรดวงดาวต่างๆ ที่นักเดินทางยามค่ำคืนใช้นำทาง ตลอดจนทัศนียภาพต่างๆ ที่มนุษย์ได้มีโอกาสทบเห็น ในการดำรงชีวิตของตน เป็นภาพชีวิต ที่เราทรงบรรจงสร้างจักรวาลทั้งหลายให้ได้สัดส่วนและสวยงาม บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการประทานองค์การลงมา ซึ่งเป็นปฐมเหตุแห่งการปฏิเสธและเย้ยหยันของพวกตั้งภาคีพวกเขาได้ปฏิเสธอัลกุรอาน และไม่ยอมเชื่อปรากฏการของวันประโลกโดยสิ้นเชิง และเร่งเร้าท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมให้นำการลงโทษมาโดยเร็ว ซึ่งท่านรอซูลลอสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวเตือนพวกเขาอยู่เสมอ และทุกครั้งที่การลงโทษได้ล่าช้าไป พวกเขาก็เรียกร้องและเยอะหยันมากยิ่งขึ้น บทนี้มีจุดมุ่งหมายถึงการกำหนดหลักการแห่งความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์โดยให้เบนความสนใจไปสู่เดชานุภาพของพระองค์ผู้ทรงเอกาผู้ทรงพิชิต โดยสนทนา กับสิ่งสัมผัสทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์ และอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์ ให้มุ่ง ใช้สติปัญญาสู่พระเจ้าของเขา เพื่อจะได้เห็นร่องรอยในการสร้างของอัลลอฮ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ยังได้กล่าวเตือนมนุษย์ถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กับได้เตือนพวกเขาถึงบั้นปลายที่จะเกิดขึ้นอย่างมหันแก่ทุกคนที่ดื้อดึงและฝ่าฝืน บทนี้ถูกขนานนามว่าพึ่ง เพราะข้อความในบทประกอบด้วยบทเรียนข้อเตือนสติอย่างน่าจับใจ เป็นการชี้แนะให้เห็นถึงความประหลาดแห่งการสร้างสรรค์ของพระผู้ทรงสร้าง และเป็นการบ่งถึงการเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงแน่นอน สาเหตุของการประทานบทนี้อิบนุอับบาสกล่าวว่า เมื่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงประทานโครงการที่มีความว่าง ยามอวสานใกล้เข้ามาแล้ว พวกปฏิเสธได้กล่าวเตือนซึ่งกันและกันว่า มุฮัมมัด อ้างว่าวันประโลกได้ใกล้เข้ามาแล้ว พวกเจ้าจงยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าลงเสียบ้าง จนกว่าว่าเราเห็นว่าเป็นความจริงหรือไม่ เมื่อวันเวลาได้ยืดเยื้อออกไป พวกเขากล่าวว่าโอ้มุฮัมมัด เราไม่เห็นสิ่งใดเลย ในสิ่งที่เจ้าขู่พวกเรา อัลลอฮ์จึงได้ประทานบทนี้ลงมาบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมอลลตัออฮ أتى أمر ต ل ل จิลูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกู พระบัญชาของลอวันประโลกได้มาแล้ว ดังนั้นเจ้าอย่าได้เร่งมันพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์ และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือกว่าที่พวกเขาตั้งภาคียุน ل ا ลุลมาลาอิกะตบ م ร أ ูฮิม ل ى อัมริฮิอ ع ลาม ه นยชาอุมินอิบาดิฮิอันอัรูอันอัรูอันนลา إله إلا أنا فاتقون พระองค์ทรงส่งมาเลกะลงมาพร้อมด้วยโอกาสตามพระบัญชาของพระองค์แต่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากพวงบ่าวของพระองค์โดยให้พวกเขาตักเตือนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากข้า ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าเถิดพระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจริง พระองค์ทรงสูงส่งกว่าสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีพ ระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากน้ำอสุจิ แล้วเขาก็เป็นปรปักษ์อย่างชัดเจนต่อพระผู้ทรงสร้างและปศุสัตว์พระองค์ทรงสร้างมันสำหรับพวกเจ้าในตัวมันมีความอบอุ่น และประโยชน์มากหลาย และส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภคและในตัวมันมีความสง่างามสำหรับพวกเจ้า ขณะที่นำมันกลับจากทุ่งหญ้าและขณะที่นำมันออกไปเลี้ยง وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم แล้วมันแบกสัมภาระหนักของพวกเจ้าไปยังเมืองไกลๆโดยที่พวกเจ้าจะไปถึงมันไม่ได้ เว้นแต่ด้วยความเหนื่อยยากลำบากใจ แท้จริง พระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอและม้า และล่อ และลา เพื่อพวกเจ้าจะได้ขี่มัน เป็นเครื่องประดับ และพระองค์ทรงสร้างสิ่งอื่นที่พวกเจ้าไม่รู้อีก وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين และเป็นหน้าที่เหนืออัลลอฮ์คือการชี้นำสู่แนวทางอันเที่ยงตรง และจากทางต่างๆนั้นก็มีทางคดเคี้ยว และหากพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์ก็จะทรงชี้ทางนำให้แก่พวกเจ้าทั้งหมด هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون พระองค์คือผู้ทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าสำหรับพวกเจ้า ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องดื่มและอีกส่วนหนึ่งทำให้พฤกษชาติเจริญเติบโต พื่อใช้เลี้ยงสัตว์ยุบิตุลกุมบิฮิซซรวัลัยตูนวันนะคีลวัลอานาบวมินกุลลิตธมรอตอินนฟีซาลิกลาอายะตันลิกอมียะตะฟักกรูนด้วยน้ำนั้นพระองค์ทรงให้พืชและผลมะกอกทับลังอังุ่นและผลไม้ทุกชนิด งอกงามสำหรับพวกเจ้าแน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ติดตรองและพระองค์ทรงให้กลางคืนและกลางวัน และดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า และหมู่ดวงดาวนั้นถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยพระบัญชาของพระองค์ แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณต่าง ๆ สำหรับกลุ่มชนที่ใช้ปัญญา وما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 และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ และพระองค์ได้ทรงให้เทือกเขามั่นคงในแผ่นดิน เพื่อไม่ให้มันสั่นสะเทือนแก่พวกเจ้า และให้มีลำน้ำและหนทางเพื่อพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้องและเครื่องหมายต่างๆและด้วยดวงดาวนั้นพวกเขาใช้นำทางดังนั้นผู้ทรงสร้างย่อมไม่เหมือนผู้ถูกสร้าง พวกเจ้าไม่ใคร่ครวญดอกหรือและหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของ อัลลอฮ์พวกเจ้าก็จะไม่สามารถคำนวณนับมันได้ แท้จริง อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบัง และสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผย والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون และบรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้น พวกมันไม่ได้สร้างสิ่งใดเลย แต่พวกมันกลับถูกสร้าง พวกมันตายปราศจากชีวิตและพวกมันไม่รู้ด้วยว่า เมื่อใดจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีก อิลาุคุมอิลาุวาฮิด فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون พระเจ้าของพวกเจ้านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลก หัวใจของพวกเขาปฏิเสธไม่รับรู้ โดยที่พวกเขายิ่งพยอง لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين โดยแน่นอนอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขาปิดบังและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยแท้จริงพระองค์ไม่ทรงรักพวกยิงพยอง وإذا قيل لهم ماذا قال ربكم قالوا أساطير الأولين และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า พระผู้อบานของพวกเจ้าได้ประทานอะไรลงมา พวกเขากล่าวว่า นิยายโบราณโบราณ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون พวกเขาจงแบกความผิดอย่างครบถ้วน ในวันประโลกเถิด และจงแบกความผิดของบรรดาผู้ที่พวกเขาทำให้เขาเหล่านั้นหลงผิดโดยไม่รู้ พึงทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำผิดนั้นชั่วช้ายิ่ง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 ดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงทำลายอาคารของพวกเขาจากรากฐานของมัน ฉะนั้นหลังคาที่อยู่เหนือพวกเขา ได้หล่นลงมาทับพวกเขา และการลงโทษได้มาอย่างพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่ทันรู้สึกตัวก ث ติยุคซีฮิมวยกูลไอนชุรกาอียัลล ئ ี ا คุนตุม ت ุชาคูนฟีฮิม แล้วในวันปรโลกพระองค์จะทรงให้พวกเขาอับประยชน์ และตรัสว่า ไหนเล่า ภาคีของข้าที่พวกเจ้าได้โต้เถียงในเรื่องของพวกเขา และบรรดาผู้รู้กล่าวว่า แท้จริง วันนี้ความอัปยศและความเลวร้ายจะประสบกับพวกปฏิเสธศรัทธา الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن อัอมุคนตลคือบรรดาผู้ที่มาลายกาเจ้าชีวิตของพวกเขา โดยที่พวกเขาอาธรรมต่อตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงยอมจำนนพลางกล่าวว่า เราไม่ได้กระทำความชั่วใด ๆ เปล่าเลย แท้จริงอลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ ดังนั้นพวกเจ้าจงเข้าประตูนรกเพื่ออยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นที่พมนักของพวกหญิงพยองมันชั่วช้ายิ่งนักและ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين และได้ถูกกล่าวแก่บรรดาผู้ยำเกรงว่า พระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ได้ทรงประทานอะไรลงมา พวกเขากล่าวว่า ความดีทั้งนั้นสำหรับบรรดาผู้ทำความดีในโลกนี้คือความดี และแน่นอนประโลกนั้นย่อมดีกว่า และที่พำนักของบรรดาผู้ยำเกรงนั้น ช่างดีเลิศจันนอัียดนจรีนทนีนสวนสวรรค์อันสถาพรที่พวกเขาเข้าไปในนั้น มีแม่น้ำ หลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างสำหรับพวกเขาที่อยู่ในนั้น จะได้สิ่งตามที่ต้องการในทำนองนั้น อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนผู้ยำเกรงทั้งหลาย ا ل บรรดาผู้ที่มาลายกาเจ้าชีวิตของพวกเขา โดยที่พวกเขาเป็นคนดีพางกล่าวว่า สันติจงมีแด่พวกเจ้า จงเข้าไปในสวนสวรรค์ ในสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ฮ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากจะให้มาลายกามาหาพวกเขา หรือพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมา ในทำนองนั้นแหละ บรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำ และอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอธรรมต่อพวกเขา แต่พวกเขาได้อธรรมต่อตัวของพวกเขาเองม أ ص อา ه م سيئات ما ع م ل و กบิ ا ิมมาคานูบิฮ ب ยสตฮซิอูนดังนั้น ความชั่วช้าทั้งหลาย ที่พวกเขาได้กระทำไว้ ก็จะประสบแก่พวกเขา และสิ่งที่พวกเขาได้เคยเย้ยหยันไว้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 และบรรดาผู้ต้านภาคีกล่าวว่า หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ พวกเราจะไม่เคารพพักดีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์ทั้งพวกเรา และบรรพบุรุษของพวกเรา และพวกเราจะไม่ห้ามสิ่งใดอื่นจากพระองค์ทรงห้ามไว้ ในทำนองนั้นแหละ บรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำดังนั้นบรรดาศาสนาทูต ไม่ได้มีหน้าที่อื่นใดนอกจากการประกาศอันชัดเจนเท่านั้น ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين และโดยแน่นอน เราได้ส่งศาสนทูตมาในทุกประชาชาติโดยบัญชาว่า พวกเจ้าเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์และจงออกห่างพวกเจเวตดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำและในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่การหลงผิดคู่ควรแก่เขา ฉะนั้นพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดิน แล้วจงดูซิว่า บ้านปลายของพวกปฏิเสธนั้นเป็นเช่นใดหากเจ้าห่วงใยต่อการชี้แนะทางนำของพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงชี้ทางนำ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงให้เขาหลง และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ و أ ق س م بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ب ل وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون และพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันว่า อัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ผู้ตายฟื้นขึ้นมา มิใช่เช่นนั้น สัญญานั้นย่อมเป็นจริงแก่พระองค์เสมอ แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้ลิบยนละฮุมุลลดียัคตลิฟูนฟีฮิวลิยะลมัลลดีนกฟรูอันนฮุมกานูกาดิบีนเพื่อพระองค์จะทรงชี้แจงแก่พวกเขา ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้น และเพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้รู้ว่า แท้จริง พวกเขานั้นเป็นผู้โกอินนามะกาลนาลิชัยอินอิดาอรดนาหูอันนกูลละหูคุณฟยคุณแท้จริง เมื่อเราปรารถนาคำตรัสของเรา แก่สิ่งใดแล้ว เราก็จะกล่าวแก่มันว่าจงเป็น แล้วมันก็เป็นขึ้นและบรรดาผู้ที่อพยพไปในเรื่องของอัลลอฮ์หลังจากที่พวกเขาถูกข่มเหงแน่นอน เราจะให้ที่พำนักที่ดีแก่พวกเขาในโลกนี้ และแน่นอนรางวัลแห่งประโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่า หากพวกเขารู้บรรดาผู้อดทน และพวกเขามอบหมายความไว้วางใจต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและเราไม่ได้ส่งผู้ใดมาก่อนหน้าเจ้า นอกจากเป็นชายที่เราได้ประทานองค์การแก่พวกเขา

และเราได้ประทานอัลกุรอานแก่เจ้า เพื่อเจ้าจะได้ชี้แจงแก่มนุษย์ ซึ่งสิ่งที่ได้ถูกประทานแก่พวกเขา และเพื่อพวกเขาจะได้ไตรตรองอาฟะมินัลลดีนมะกรุสซัยอาตอันยักซิฟัลลอฮุบมุลอัรฎอาวยตียฮุมุลอาดาบมินไฮซุลายชูนบรรดาผู้วางแผนชั่วร้ายจะปลอดภัยกระนั้นหรือ จากการที่อัลลอฮ์ทรงให้ธรณีสูงพวกเขา หรือการลงโทษที่จะมาอย่างพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวหรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาขณะที่พวกเขาเดินทาง ดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถหักห้ามได้ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم หรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาทีละน้อย ถ้าจริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นแน่นอน เป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون และพวกเขาไม่ได้มองไปยังสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้าง บ้างบอกว่า เงาของพวกมันจะทอดไปทางขวา หรือทางซ้าย เพื่อกราบต่ออัลลอฮ์ โดยที่พวกมันนอบน้อมต่อพระองค์และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน ที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลาย และมาลายการะกราบต่อหรอโดยที่พวกมันจะไม่หยิ่งพยอง พวกมันจะกลัวพระผู้อิบานของพวกมัน ผู้ทรงอำนาจ โดยจะปฏิบัติตามสิ่งที่พวกมันถูกบัญชาใช้ و ق ล ل الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون และอัลลอฮ์ตรัสว่า พวกเจ้าอย่ายึดถือพระเจ้าสององค์แท้จริงพระองค์นั้นคือ พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นเฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจำต้องเกรงกลัว وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون และเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และการพักดีต่อพระองค์เท่านั้น จำต้องมีเป็นประจำ ดังนั้นพวกเจ้าจะยำเกรงผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือ نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون และไม่มีความโปรดปรานใด ๆ ที่พวกเจ้าจะได้รับ นอกจากมันจะมาจากอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อความทุกข์ยากได้ประสบแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จะคร่ำครวญต่อพระองค์ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون แล้วเมื่อพระองค์ทรงปลดเปลื้องความทุกข์ยากนั้นออกจากพวกเจ้า กลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าก็จะตั้งภาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยทันทีเ เพื่อพวกเขาจะได้เนรคุณต่อสิ่งที่เราได้แก่พวกเขา ดังนั้นจงอย่าร่าเริงไปเถิด แล้วพวกเจ้าก็จะรู้ และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ให้เป็นที่เคารพบบูชา อันเป็นส่วนได้จากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพ แก่พวกเขา ขอสาบานต่ออัลลอฮ์พวกเจ้าจะถูกสอบสวนอย่างแน่นอน เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเจ้ากุกขึ้นมาและพวกเขาตั้งบุตรีให้แก่อัลลอฮ์ พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสำหรับพวกเขานั้นมีสิ่งที่พวกเขาอยากจะมี คือบุตรชาย وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم และเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวว่า ได้ลูกผู้หญิงใบหน้าของพวกเขาได้กลายเป็นหมองคล้ำ และเศร้าสลด يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون เขาจะหลบซ่อนตัวเองจากกลุ่มชน เนื่องจากความอับอายที่ได้รับข่าวอย่างนั้น เขาจะเก็บมันไว้ด้วยความอดสูหรือฝังมันในดิน พึงทราบเถิดว่า สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจนั้น ช่างชั่วช้ายิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้น มีตัวอย่างที่ชั่ว และสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีตัวอย่างที่สูงส่ง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 เมื่อวาระของพวกเขาได้มาถึงพวกเขาจะประวิงเวลาให้ช้าสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ และพวกเขาจะเร่งให้เร็วไปสักชั่วโมงหนึ่ง ก็ไม่ได้ และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาชิงชังให้อัลลอฮ์และลิ้นของพวกเขากล่าวเท็จขึ้นว่าสำหรับเขานั้นดีเยี่ยม แท้จริงสำหรับพวกเขาคือไฟนรก และพวกเขาจะถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم ม فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ด้วยพระนามของ อัลลอฮ์ความจริงเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตไปยังประชาชาติต่าง ๆก่อนเจ้า แล้วชัยตอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่เพลิดเพล้วแก่พวกเขา ดังนั้นมันจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาในวันนี้ และสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันเจ็บปวด และเราไม่ได้ประทานคำพีนี้ลงมาแก่เจ้าเพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อให้เจ้าชี้แจงแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน และเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون แล้วเราทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้า เพื่อให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้น หลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มผู้รับฟังการตักเตือนและแท้จริงในปัสสุสัตว ย่อมมีบทเรียนอย่างแน่นอนแก่พวกเจ้า เราจะให้พวกเจ้าดื่มจากสิ่งที่อยู่ในท้องของมัน ซึ่งกลั่นมาจากระหว่าง มูลและเลือด เป็นน้ำนมบริสุทธิ์ เป็นที่โอชาแก่ผู้ดื่มทั้งหลายและ และจากผลของต้นอินทผลัมและองุ่น พวกเจ้าได้เอาจากมันมาเป็นของมึนเมา และเครื่องยังชีพที่ดี แท้จริงในการนั้นแน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون และพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงดลใจ แก่พึ่งว่า จงทำรังตามภูเขา และตามต้นไม้ และตามที่พวกเขา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 จงกินจากผลไม้ทั้งหมดแล้วจงดำเนินตามทางของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า อย่างสะดวกสบาย มีเครื่องดื่มต่างๆที่มีสีสันออกมาจากท้องของมัน ในนั้นมีสิ่งบำบัดแก่มนุษย์ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ตึกตรองอย่างแน่นอน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 มีผู้ที่ถูกนำกลับไปยัง วัยต่ำสุดของชีวิต เพื่อไม่ให้เขารู้อะไร หลังจากที่เขาเคยมีความรู้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเดชานุภาพอัลลอฮฺฟัดลบะบะคุมอะลาบะดินฟิริซก فما الذين فضلوا ب ر د رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون และอัลลอฮ์นั้นทรงทำให้บางคนในหมู่พวกเจ้าดีเด่นกว่าอีกบางคนในเรื่องของปัจจัยอย่างชีพแล้วทำไมบรรดาผู้ได้รับความดีเด่น จึงไม่แบ่งปัจจัยยังชีพของพวกเขา แก่บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเขาครอบครองเพื่อพวกเขาจะได้เท่าเทียมกันในเรื่องดังกล่าวดังนั้นด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์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 หมู่ของพวกเจ้าเอง และทรงทำให้พวกเจ้ามีลูกหลานจากผู้ครองของพวกเจ้า และทรงประทานเครื่องยังชีพที่ดีๆ แก่พวกเจ้า ดังนั้นต่อสิ่งเท็จกระนั้นหรือที่พวกเขาศรัทธาและต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่พวกเขาเนรคุะ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون และพวกเขาจะเคารพบบูชาอื่นจากอัลลอฮ์คือสิ่งที่ไม่มีอำนาจให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่อย่างใดและพวกมันก็ไม่สามารถกระทำได้ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ดังนั้น พวกเจ้าอย่ายกอุทาหรณ์ทั้งหลายแก่อัลลอฮ์เลย แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ แต่พวกเจ้าไม่รู้ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ถึงบ่าวที่เป็นทาสไม่มีอำนาจในสิ่งใด ๆ และกับผู้ที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีจากเรา แก่เขา แล้วเขาก็บริจาคมันไป ทั้งในทางลับ และทางเปิดเผย พวกเขาจะเท่าเทียมกันหรือ การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ وضرب الله مثلا ل ر ج ل ي ن أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم และเราทรงยกอุทาหรณ์ถึงชายสองคน หนึ่งในสองคนเป็นใบเขาไม่สามารถกระทำสิ่งใดและเขาเป็นภาระแก่นายของเขาอีกด้วย ไม่ว่าแห่งใดที่นายจะส่งเขาไป เขาจะไม่นำความดีใด ๆมาเลย เขาจะเท่าเทียมกับผู้กำชับในทางที่เที่ยงธรรมและเขาอยู่ในทางที่เที่ยงธรรมกระนั้นหรือวลิลลาฮิบุสมาวาติวัลอัรด อินนัลลอฮะอลาคุลชัยอินกอดีรและเฉพาะอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและเรื่องที่เกี่ยวกับวันสิ้นโลกนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเพียงชั่วพริบตาเดียวหรือมันกล้ายิ่งกว่า แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพ เหนือทุกสิ่ง والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون และอัลลอฮ์นั้นทรงให้พวกเจ้าออกจากคันของบรรดาของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลย และพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยิน และเห็น และมีหัวใจเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณอัมยรวอิลตรมุสัครฟีจวิสมาอิมายุิกุนอิลลัลลออินฟีาลิกลอายาติลิกวม พวกเขาไม่เห็นฝูงนกดอกหรือว่า พวกมันได้รับความสะดวกในห้วงอากาศแห่งชั้นฟ้า ไม่มีผู้ใดดึงพวกมันไว้ได้นอกจากอัลลอฮ์ถ้าจริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين และอัลลอฮ์ทรงทำให้มีที่พำนักในบ้านของพวกเจ้า และทรงทำให้พวกเจ้ามีบ้านที่ทำจากหนังสัตว์ ซึ่งทำให้พวกเจ้ารู้สึกเบาในยามเดินทางของพวกเจ้า และในยามพักของพวกเจ้า และจากผลของมัน และปุยของมัน และผมของมันทำเป็นเครื่องใช้และสิ่งที่มีประโยชน์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 แล้วเราทรงทำจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นเงาร่มแก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงทำให้ที่พักพิงจากภูเขา ให้แก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงทำเครื่องนุ่งห่มให้แก่พวกเจ้า เพื่อป้องกันให้พวกเจ้าให้พ้นจากความร้อน และเสื้อกรอกเพื่อป้องกันพวกเจ้าให้พ้นจากอันตรายในสงคราม เช่นนั้นแหละ พระองค์ได้ทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ แก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วนเพื่อพวกเจ้าจะได้นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ดังนั้นหากพวกเขาผินหลังให้ถ้าจริงหน้าที่ของเจ้าคือการแจ้งข่าวอย่างชัดแจ้งเท่านั้นะนรูออั يعرفون نعمة الله ร م ي ن า ر و ن ه ا و أ ك ث ر ุมุลกาฟิรู พวกเขาตระหนักดีถึงความโปรดปรานของ อัลลอฮ์แต่แล้วพวกเขาปฏิเสธมัน และพวกเขาส่วนมากเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาวยมมนนบาุิคอ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين ك ف ر و ลา ل ุมยุสตาตบูนและในวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ถูกอนุญาต และพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้รำพันถึงความผิดและเมื่อบรรดาผู้อาธรรมได้เห็นการลงโทษมัน จะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่อนปรน وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون และเมื่อบรรดาผู้ตั้งภาคีได้มองเห็นเจวิตของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า โอ้พระผู้อิบาลของเราเหล่านี้คือเจวิตของพวกเรา ซึ่งพวกเราได้เรียกร้องให้เคารพบบูชาอื่นจากพระองค์ ดังนั้นพวกมันจึงได้กล่าวตอบว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นผู้โกหก وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون และในวันนั้นพวกเขาจะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเขาได้เคยปลูกขึ้นมาก็จะสูญหายไปจากพวกเขา الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และปิดกั้นทางของ อัลลอฮ์เราได้เพิ่มการลงโทษให้แก่พวกเขามากขึ้น เนื่องจากพวกเขาได้ก่อกรรมทำชั่ว و ่ و م ن ี ع ث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم و ج ن ا بك شهيدا على ه ؤ ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين และวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ เพื่อเป็นพยานต่อพวกเขาจากหมู่ชนของพวกเขาเอง และเราก็นำเจ้ามาเป็นพยานต่อพวกเขาเหล่านั้น และเราได้ประทานคำพีให้แก่เจ้า เพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่ง และเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตา และเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิมอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอาดิลวัลอิห์ซานวะอีตาอิบิลกุบบาวะยันฮาอานิลฟะหชาอิวัลมุนกะริวัลบัฆยะอิดุคุม ละอัลละคุมตะดักกะรูนฮท้จิอัลลอฮ์ทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรม และความดี และการบริจาคทานให้แก่ญาติใกล้ชิด และให้ละเว้นจากสิ่งลามก และความชั่ว และการอาธรรม พระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึกและ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามคันท่าสัญญาของอัลลอฮ์ให้ครบถ้วน เมื่อพวกเจ้าได้ให้สัญญาไว้ และพวกเจ้าอย่าได้บิดพริ้วคำสาบานหลังจากได้ยืนยันมา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 เข้มแข็งกว่าอีกกลุ่มชนหนึ่งแท้จริง อัลลอฮ์ทรงทดลองพวกเจ้าด้วยการสาบานและแน่นอน พระองค์จะทรงชี้แจงแก่พวกเจ้าในวันกรโลก ถึงสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกันและ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แน่นอน พระองค์จะทรงทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกัน แต่พระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทาง และจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และแน่นอนเจ้าจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้และ และพวกเจ้าอย่าถือเอาการสาบานของพวกเจ้า เป็นการล่อลวงระหว่างพวกเจ้ากันเอง แล้วเท้าก็จะก้าวพลาดได้หลังจากที่มันมั่นคงแล้ว และพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสความชั่ว เพราะพวกเจ้าได้ปิดกั้นทางของอัลลอฮ์และสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต์ อินนามะอินดัลลอฮิฮุวะขัยรุลละกุมอินกุนตุมตัลละมูนและพวกเจ้าอย่าแลกเปลี่ยนข้อตกลงของอัลลอฮ์กับราคาเพียงเล็กน้อยแท้จริงนะที่อัลลอฮ์ย่อมดีกว่าสำหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้มาอินดะคุมยันฟดวะมาอินดัลลอฮิบาก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 ซึ่งรางวัลของพวกเขาดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้มันอามิลซาลิฮัมมินดักรินอูอซาวะฮุวะมุมินฟะลนุฮวยันนะมมมัันาลลซิิฮห์ من عمل صالحا من ذ มุมินฟะลนุฮ م ؤ م น فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ผู้ใดกระทำความดีไม่ว่าเขาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเราจะให้เขาดำรงชีวิตอยู่อย่างดี และแน่นอน เราจะตอบแทนพวกเขา ซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่า ที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ดังนั้นเมื่อเจ้าต้องการจะอ่านอัลกุรอาน ก็จงขอความคุ้มครองต่อลอให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่ง แท้จริงมันไม่มีอำนาจใดๆเหนือบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่พวกเขาได้มอบหมายการงานต่อพระผู้อภิบาลของพวกเราอินนามาสุลตานุฮูอาลัลลซีนยะตะวัลลูนฮูวัลลซีนฮุมบิฮิมุชริกูน แท้จริงอำนาจของมันมีเหนือบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับมันและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีกับพระองค์ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون และเมื่อเราได้เปลี่ยนองค์การหนึ่ง แทนอีกองค์การหนึ่ง และลอทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมา พวกเขากล่าวว่า แท้จริงเจ้าเป็นผู้อุปโลกขึ้นเปล่าเลย พวกเขาส่วนมากไม่รู้กลรูลกุสมิรับบิกบิลฮักลิยบิตัลลดีนอามนูวะฮุดัวะบุชราิลมุสลิมี จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าวิญญาณบริสุทธิ์ คือยิบรออีนได้นำมันคือองค์การอัลกุรอานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความจริงเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธามีความมั่นคงและเป็นทางนำและเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين และโดยแน่นอน เรารู้ที่พวกเขากล่าวว่าแท้จริงสามัญชนคนหนึ่ง สอนเขา ภาษาที่พวกเขาพาดพิงไป ถึงนั้นเป็นภาษาต่างถิ่นและนี่เป็นภาษาอาหรับที่ชัดถ้อยชัดคำอินนัลลดีนลายุมินูนบิอายาติลลาฮิลายฮดีฮิมุลลอฮุวะละฮุมอาซาบุนอลีมแท้จริงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทางนำแก่พวกเขา และสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสบอินนามายฟริลกดิบัลลดีนลายุมินูนบิอายาติลลาห์วะอุลาอิกะฮุมุลกาดิบูนถ้าจึงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของลอนั้น อุปโลกความเท็จขึ้น และชนเหล่านี้แหละคือผู้กล่าวเท็จผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้ว เขาจะได้รับความเพืีอโกรธจากอัลลอฮ์เว้นแต่ผู้ที่ถูกบังคับ ทั้งๆทที่หัวใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาแต่ผู้ใดเปิดหัวอกของเขาด้วยการปฏิเสธศรัทธาพวกเขาก็จะได้รับความเพืีอโกรธจากอัลลอฮ์และสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างมหั ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาพอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือประโลก และแท้จริง อัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ชนเหล่านั้นคือผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขา และบนหูของพวกเขา และบนตาของพวกเขา และชนเหล่านั้นคือผู้เผลอหรือ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون โดยแน่นอนแท้จริงในประโลกนั้นพวกเขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุน ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم แต่แท้จริงพระผู้อิบานของเจ้านั้น บรรดาผู้อพยพหลังจากถูกทดสอบแล้วพวกเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนและอดทนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าหลังจากนั้น แน่นอน พระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون วันที่ทุกชีวิตจะมาโต้แย้ง แทนชีวิตของมัน และทุกชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วน ตามที่ได้กระทำไว้ โดยที่พวกเขาจะไม่ถูก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 ف และเรทรงยกอุทาหรณ์ถึงเมืองหนึ่ง ซึ่งปลอดภัยและสงบปัจจัยยังชีพของมันมีอย่างสมบูรณ์ทุกแห่งและมันก็ปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงให้มันลิ้มรสแห่งความหิวและความตุกเนื่องด้วยพวกเขาได้กระทำไว้ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون และโดยแน่นอน ได้มีศาสนาทูตท่านหนึ่ง จากหมู่ชนของพวกเขามาอย่างพวกเขา แล้วพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อ ดังนั้นการลงโทษจึงได้ประสบกับพวกเขา โดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรม فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون พวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่ อัลลอฮ์ทรงประทาน ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพ แก่พวกเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่อนุมัติที่ดีๆ และพวกเจ้าจงขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์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 เนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกกล่าวนามอื่นจากอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในภาวะ ขับขันโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ได้เป็นผู้ละเมิดแล้วไซแท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาสมวลาจะกูลูลิมาตัซิฟอัลซินตุกุมุลกดิบฮาดาฮาลาลูวะฮาดาฮารามุลลิตัตตรูอัลลอฮิลกดิบ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون และพวกเจ้าอย่ากล่าวตามลิ้นของพวกเจ้า กล่าวเท็จขึ้นว่า นี่เป็นที่อนุมัติ และนี่เป็นที่ต้องห้ามเพื่อที่พวกเจ้าจะอุปโลกความเท็จต่ออัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้กล่าวความเท็จต่ออัลลอฮ์นั้น พวกเขาจะไม่ได้รับความสำเร็จ ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อย และสำหรับพวกเขา จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดและ และกับบรรดาผู้ที่เป็นยิว เราได้ห้ามสิ่งที่เราได้บอกแก่เจ้ามาก่อนแล้วและเราไม่ได้อายุติธรรมต่อพวกเขา แต่พวกเขาได้อายุติธรรมต่อตัวของพวกเขาเองแลกว อินนรับบกมินบาดิฮาลกฟูรุรหีมแท้จริงพระผู้อิบานของเจ้านั้นสำหรับผู้กระทำความชั่วโดยไม่รู้ พวกเขาก็ขออภัยโทษ หลังจากนั้น และปรับปรุงแก้ไขให้ดี แท้จริง พระผู้อภิบาลของเจ้า หลังจากนั้น พระองค์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ อออิินนับรฮม إن إبراهيم ك ลล أمة ق ล ن ت ا ل วะ حنيفا ولم يك ั ن มุชร ر กินแท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศเป็นผู้พักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้เที่ยงธรรม และเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم เป็นผู้กตัญญูต่อความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกเขาและทรงชี้แนะนำทางแก่เขาสู่ทางที่เที่ยงตรงและเราได้ประทานความดี ให้แก่เขาในโลกนี้ แต่แท้จริงในปรโลกนั้น เขาจะอยู่ในหมู่คนดีอย่างแน่นอนแล้วเราได้ประทานองค์การแก่เจ้าว่า จงปฏิบัติตามศาสนาของอิบราฮิมผู้เที่ยงธรรมเถิดและเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี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 อย่างแน่นอนในวันปรโลก ในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้นอุดออิลาสบีลรับบิกบิลฮิกมตวัลมวอิดติลฮัสนะวจาดิลฮุมบิลลตีฮิยอัพันอินนรับบกฮุวอาลัมบิมันดลลอันสบีลิฮิวะฮุวอาลัมบิลมุฮตดีน จงเรียกร้องสู่แนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้าอย่างสุขุมและการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงจากทางของพระองค์ โดยที่พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين และหากพวกเจ้าจะลงโทษฝ่ายปรปัก ก็จงลงโทษเยี่ยงที่พวกเจ้าได้รับ และหากพวกเจ้าอดทน แน่นอนมันเป็นการดียิ่งสำหรับผู้อดทนทั้งหลาย واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون และเจ้าจงอดทนเถิด และการอดทนของเจ้าจะมีขึ้นไม่ได้ เว้นแต่ด้วยอัลลอฮ์และอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขา และอย่าทับใจในสิ่งที่พวกเขาวางกลอุบาย อินนัลลอฮะมะอัลลดีนัตตะกวัลลดีนฮุมมุซินูนแท้จริง อัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วม กับบรรดาผู้ยำเกรงและบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย